Pai, pai, casa na praia, pai, pai. Festinha com os quebrada, pai, pai. Então vamos a caçar, pai, pai. Umas faz pojo, pai, faz marca. Tipo pai, pai. Assim. É o DJ TN Beat, vida. Pai, pai. o revoada, pai, pai. Então vamos a caçar. Partiu revoada, pai, pai. Que tipo passe. o revoada. O TN me chamou pra revoada tinha danada Sentando de casa E rebole trava Sentando de casa E rebole trava Sentando de casa Chama ela que ela Bate o revoada Entrada 0800 Bate o revoada sacar tá maluca E eu falei pra ela Não me acompanha Que eu não sou novela Não me acompanha Eu não sou novela Não me acompanha Eu não sou novela É o DJ TN Beat, vida Cê acha que cê é bom? TN Beat O mais brabo do Mandelão Mandelão, Mandelão. pai pai Bye, bye. Pai, pai, casa na praia. Pai, pai, festinha com os quebrada. Pai, pai, então vamos caçar. Pai, pai, umas faz pose, pai, faz marca. Tipo pai, pai, assim. é o DJ TN Beat, vida. Pai, pai, partiu revoada. Pai, pai, então vamos caçar. Partiu revoada. Pai, pai, tipo assim. Partiu revoada. O TN me chamou pra revoada. Só tinha danada sentando de casa, e rebole é taba, sentando de casa, e rebole é taba, sentando de casa. Chama ela que ela tem, bateu e voada, picada já vai tu sente, bateu e voada, chama ela que ela tem, bateu e voada. Hoje é festa car maluca e eu falei pra ela não me acompanha, que eu não sou novela. eu não sou Nutella. É o DJ TN Beat, vida. Cê acha que cê é bom? TN Beat. O mais brabo do Mandelão, Mandelão, Mandelão. Barre voando, só tinha. eu falei pra ela não me acompanhar, que eu não sou